Prošlom predavanje smo govorili o stvarima koje je mubah i dozvoljno činiti o svom namazu. Sada govorimo o stvarima koje su zabranjene. To su stvari koje su ili haram, ili kruh. no međutim neće pokvariti i neće utjecati na velikost namaza. Iako ih čovjek šta učinio. A treba praviti razliku iz stvari koje kvare namaz, o čemu ćemo govoriti u narednom predavanju, i praviti razliku iz stvari koje su zabranjene, koje uzimaju od nagrade namaza, ali što ne gire njegovu e, pravnost. prva stvar jeste ekstisva, a to je da čovjek zanja i da stavi svoje ruke na bokove. Stavi svoje ruke na bokove kada klanja. Jer je našo u hadisu Ebu Horeca koga bilježi imam Buhari u svome sahihu i muslim također neha Ashabi fi salah zabranio je poslanik sallallahu alaihi wasallame da se čini al-hasr, al-hasr kao da smo da je šta? Podanje ruku na bokove. Onda da še. Onda. Više sama, ne mogu على الأسرار السلام عليكم ما أعرف اللغة في سنة تقول الإمام بخاري عائشة رضي الله تعالى عنها قال ili je mrzila da čovjek stavi svoje ruke na bokome kada sanja i govorila je Kine mi je bude se sanu, tako čine jevreji, kada sanju znači tako i čine i tako postupaju. I isto tako došao je Džavinu Sabih, Kodivno Omara, pa sanjao je pored njega i stavio je svoje ruke na bokove, pa kada su završili namaz, rekao je Ibn Omar, Hada sarbu iz salah, to je sarbu namazu. A sarbu je isto da se stavi šta ruke, ruke na bokove. Ali znači isto značenje kao jer se sar, znači imaju ista značenja ove dvije, ove dvije riječi. Drugo je, rekao Bacari na sena, da se dignu pogledi, da se diže pogled na nebu, kada čovjek tanja, znači kada se rače sa rukua, digne glavu i nakon toga da digne glavu u nebo. I to se često rješava kod običnih ljudi da tako čine, što je suprotno sunnetu poslanika kod Allaho ali i Vosebene i što je znači kontradiktorno i ono što su jasne zabrane u hadithima poslanika sa Vosebene kao riječi ili će ljudi prestati zidati svoje pogledu prema nebu kada čine dovu u namazu ili će im pogled ostati ukočeni. Znači, kada se da, se pogleda ne dati koga čovjek usliži prema nebu. Jer Allah se barak tala za šta je u ljudskim srcima, nema potrebe da čovjek diže šta svoju glavu prema nebu, čineći tako dobu. Isto tako da gleda čovjek u namazu, sljedeća stvar, da gleda u namazu u ono što će zabaviti od namaza. Što će ga odvojiti i što će njegovu pažnju zakupirati, jer je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao jednu pošulju, a vidjet ćemo da imao sitem Pa je skinuo i kaže, idite sa ovom košuljom kod Ibu Žahma i zamijenite je, donesite mi nogu koja nema na sebi slika. Pa je odvodila pažnju Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u namazu. Četvrta stvar, الالتفات لغير حاجة. Ako čovjek okreće i vrti se u namazu, nije mu desno bi kakve šta. Pa kad je pitan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o tome, kazao je To je krađa kojom šeitan krade namaz čovjeka. Kako će ga sad svoj namaz? Kada ne može u potpunosti da se koncentriše, onda može uzimati od te skrušenosti pa se tako umješta svoju nagradu u namazu. أنا أريد أترجم كلامي هذا بالضبط هذا. أنا أريد أفهم الدرس لكنني لا أعرف اللغة البوسنية. فاسمحوا لي ان شيخ جيد انا اعتقد المسرور بلقياكم وبهذا الدروس في جنب الشيخ وفقه الله وسدده ونسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. Šeht Radosti je sa nama bio sa u društvu, budući da razumije ovaj bosanski jezik, on traži ovaj izum da ode, a inače kaže, ja ne mogu ti gledat, vidim ljude, ja ne mogu ti ništa, ja sam na izgubim. Ali ti se popni i uzim list i opriš glavu i čitaš list. Kad ti čitaš, vidješ šta mi gledaš, ti si kuda vidio kaže, ja sam ušao, sam došao mikrofona po silabio, gledam u mjesto jedan. I kaže ovaj, kada je zvršio jedan, drugi, ja sam kada je džigao se i počeo čitati list, i kaže, nam put da dajim, dignem glavu. Kaže, kad sam vidio kako je džanija, koliko ljudi ima nama, sam se na leđe povali. Svakom slučaju, nama je vraćao ovaj, ovaj, blagodat Allah, te barem sada da dođe, ovdje še Abdurrahman Mahmud, jedan od velikih učenjaka današnjice, a drži katedru hadisa u Hijabu, poznato islamske džami, univerzitetu. I sigurno je jedan od danas, a, znači, nosio ta ispravnog vjerovanja, kako na Džezini, tako i poznatili mnogim drugim zemljama, čite i njegova djela i slušanje njegova predavanja, molim Allah te barek da njegov dolazak ovdje nakon dolazka doktora šeha Kamen Lauze bude a, hodi sama suma. Dalje, peta stvar je išli koje sabre da čovjek da prepriče svoje prste da prepriče prste jedne ruke, prste druge ruke. To je zbogljeno šta u, u namaz da čini. Ebu Hureyre prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kako bliži vam hakim na dobrim lancem prenosilaca kada neko od vas uzme abdest u svojoj kući pa krene prema džamiji on je u namazu sve dok se ne vrati a neka ne čini ovako neka čini što ovako i prenosi Ismail i Nubeje, kaže, čitao sam Nubeja o čovjeku koji kada četvrtenih prsta, pa je rekao, rekao je ko? Pa je rekao Nafija, rekao je ko? Mamar, Nafija kada pa je sviđu Mamara, jeste, on je njegov, bio sluga, uđe ga stalno bio, kaže, Nafija rekao, rekao je Mamara, kao što, evo je smanje, ne, nisam nasio toga, imam al farisija, kao što sam se odbunjani prenose koga? Jena Černo Mare. Najispravniji hadisi su koji su došli puta jedni od najispravnijih koji došli sabit od Anasa, kao što je nas jedin Romano od poslanika Malik Nafja, jedin Romano od poslanika. Kaže, rekao Ibn Omar, sve će salat i mazdubi alihim. Sve će salat i mazdubi alihim. Kaže, to je namaz onih na koje se Allah rasakije tako oni hoće. Tako oni šta? Da ne ide. Jeli, šesta stvar koja je dovoljena namazu, kakva to nas savija? Kjetanje prstima. Ovako. Ovaj. A ovdje. Podsjetanje to, znači sve što u namazu čini. Jer ovo odrča pažnje čovjeka u namazu, I sad sa tahetom, čili igranjem u namazu, kaže šobe Leula ibn Abbas, suga ibn Abbas, kao što je naoče kod Ibn Omara, kaže, klanjao sam pored Ibn Abbasa, pa sam počeo, kaže, kutkati prstima. Našao je gdje će početi kutkati, tako? Pa kada je kad sam završio namaz, rekao mi je lao meleke, kaže, majke ne ima ovo. Kaže, sad, kutkaš, kutkaš prstima i u namazu. U arabskom jeziku znao da neke majke ne ima, to je uhod, ali se ne misle šta, da bo da se majka preselila. Nije to cilj, to je uhod, a ne misli se njegova šta, Nešto, nego je svršen značaj. Ne, znači, tako se kaže, znao me leke, ali mi moramo preveti. Ne znam da li ima na našem jeziku. Majka se Neki da volim? Majka se nema. Majka se ne imala. Pa isto je značaj. Majka se izgubila. Ono je prvo lakše, jer majka više zove djeta nego djeta majka. Tako. Zato slučaju ovaj to, e, to je manje prisutno da čovjek, ne znam da li se nekada vidio čovjek put kjeta pred stranom razu. Možda nisa, ali znači šta se dešava? Ja sam to vidio i nekoliko puta. A znači, čovjek kada se diže sa teđe, kada se diže na drugi rečak, osim se ovako na prste i stavio ovako ruke. I sa 50 prsta, ne znam što vidio sada. Ja sam prvo par puta u toj ljudi, tako i u namazu. I svaki put može, da, nije da se stanova, e, e, početak, e, da se u njemu ovaj čovjek igra, stoji sa ranu kritični, znači ako se desi da nešto kupuje, ne smeta, sam će se da to je cilja, onda to isto kao kupjetanje, namjerno, nema nikakve različite, pa je to znači ovaj, sve ulazi znači u isti, isti proces. Dalje, da se čovjek u namazu ogrne jednom odjećom. Jedna odjeća, jedna da ono su vidi, pa njel jedna odjeća, mislim da znači, će bila lako lijepo, pa ćemo pomjeri strojena po broju, po, jer ti će dva i pol, čak dva i pol, šte svi. I to pa bilo. Evo, imaš odjeć komad plata i umotaš to u njega. E to da se umotaš to komad plata i da se ostalo šta? Unutra, a nisu van, a nema znači rukava, da se nisu ljudi kruke izuđe. U takav način je dozvoljeno šta? Klanjati. I da zabranio, došao ti se u vrijeme na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neha, ali sedmi iz salah, ne zabavio sedmi, a je sedmi da čovjek doći u mrtu, da u odjeću da kanja, da kanja u jednoj odjeći ruke unutar odjeće. Dalje, djevanje u namazu. Djevanje u namazu. Poslani sallallahu alaihi wa sallam je rekao u hadisu koga bliže Buhari i Muslim Djevanje u namazi od šeitana Inače je djevanje šta? Od šeitana tako Za kihanje? Nije Allah voli šta? Kihanje mrzi Djevanje Pa kaže, pa kome se podeš desi Bez da sahere Ahadukum Ahadukum Ahadukum a dodala kako bude zdjelao na mazu, neka se suzdrži koliko može. Tako. Neka ovako hoće da zdjela, jedan. Pritišće zube, usta i da ima. Ne da to pišta. Uzdrb, kad otvori usta, neka šeitan, ulazi šta u. Usta, kako je našo ulazi? Šeitan ulazi u usta. I ovo nije simbolika. Ako šeitan zaista ulazi u usta, kao što pola nikim šta. Kako nije ulazi? Uzumati će da se šeitan smije tako, tako da se, tamo se smije. Imao se šutu namazu, često ovaj da ljudi djevaju, još nije dovoljno nego uzdjevanje, oni ovaj, čuje se po cijeloj džami kako on zbira, tako da nešto je sigurno pogledaj taj užar jedno sa Allahom te barak je od tjada, ne treba to izbaći se zdržati koliko može, ako ne može tako, čak i ruku kad bi stavio ovako, da ne da znači da zjeva, to je može, ali je bude u namazu, znači da se ne stavlja ruka, jer u namazu treba da bude što manje čega. Pokuta, kaže da su vlastom obasrede, a uskoro ti sala, budite mi jednu s tome namazu. Pa svaki pokret s tome namazu napraviš mora biti s argumentom i da s tom argumentom da bude šta? S razlogom, pravo, da bude nužda. Sada da čovjek sve zalogu, da pravi pokret, to je sigurno onda neispravno. Kaže sutrašnji sallallahu alaihi sallam kada dijeva. Pa nije se dijevno, dijevno pa da sutrašnji šta? I kaže stakfirullah. Ili ako podigne kaže stakfirullah. To nema osnovi. To sam čuo da kaže kod nas tako reći. Nema ništa, znači nije to, nije dijevan šerio, ne trebamo nikakve iskupira, niti da govori stakfirullah, jer to nije došlo. Sunnete poslanika sallallahu alaihi sallam. da li od zabranjeni stvari u namazu, da bi na čovjek bio na jednoj devetka stvar koja pa je zabranjena, u kojem su čine, čine na desnu stranu, spominjali smo kako na hadisu, kome poslani sa osnovne kaže, kada Allah što stane u namaz, Allah te barat stala stoji ispred njega. Kakav je način toga, mi šta? Ne znam. I samo spomenemo ono kako je poslani sa osnovne rekao, način ne znam. Allah ti dice da znaš šta, jesu. Kako? Ne znam. Allah ima ruku, ima kapu, ne znamo. Allah ima kapu, kapu, ne znamo. Allah ima kapu, kapu, ne znamo. I tako, znači Allah se bavio kada ima ono čime je sebe opisao. A čime je sebe nije opisao šta? To nema, čime se mogao biti čime opisao. Pa ne samo reći, uzvišenje Allah ima nos. A čime je Allah ima šta? Lice. Pa tako, pa ne smijemo opisati Allaha Žešanu onim što je da neko kaže da je na jeziku Allaha Žešanu. Možda li sam? Ima li u sunnetu ili u Kur'anu da se dala ima tebara stala jezik? Nema, to je zabranjeno. To se neće nikako. Jer to je govor o Allahu sunnetu i tebara stala jeli na način ovaj, koji mi ne znamo ili to je izmišljanje neistina o sunnetu i tebara stala jezik. Dalje, pa a kaže neka cure a, na lijevu stranu i nogu učinjenje do kijama. Zatvaranje, jeste za stvar, zatvaranje očiju namazu. Kranjanje, zatvaranje očiju. Čovjek stane u namaz i zatvori oči. Završi namaz i onda je otvori. To je zabranjeno. To je neistavno. Ako time hoće da se približi Allahu Želešanu, onda je to haram. A ako to čini samo onako, onda je šta? Onda je nekruh kaže jednom kajim, čini, u svom izvedu zadu namaz, u ovom tomu kaže nikada poslanik sa vasrme nije zatvarao oči u namazu. Potom je spomenuo hadise koji ukazuju da je poslanik sa vasrme pa sudao znači u namazu. Neko kaže, ja sam slušeniji i smjeniji kada šta napravim, sve još jedite na vraću. Možda će tako čovjek šta? Djelovati. A međutim, to je u stvari od, od šeitana jer da je čovjek prošenio namazu, onda bi poslanik sam potrebno šta zatvoreni očiju. Ja sahabi, imam umeta, sad bi zatvoreni očiju. Jedan je od imama bio namaz i učio da se ida i hajetun tesa. Pa je Musa u štap, jer se polio se u zmiju, pa ja kreće. A ovaj imam u tom momentu je doporučio i tri kad nija. Se ida hi je hajitom te sa, ti bi jedan tri kad nija i stao. A ovaj iz njega traže, govori mu, hud halu na sada. Kaže, nije ne boj se. A ovaj sam sam, kaže, nije. Nije ne boj se pa je znači a, iskazno sada se u namazu otvore i neće se žmiriti. Neće se žmiriti u namazu. Proteže dalje namazu. Čovjek proteže u namazu. A to je zbog potrebe, na primjer, uči dugo. U namazu, neka čovjek, ovaj, na teravi, sveša tome, neki se, da se uči dugo. Čije se to gdje dešava, kažemo, u našem periodu hali stanje tako. Međutim, ponekad to desi. Ja sam nekaj prilike klanio za imama koji je klanio akša, mučio više od jednog džuza sa akšom. Četak smo ga završili reći. I zaista čovjek je ovaj, eh, ne, ne očekivano. Ko će se da akša mu klanja šta? Uči se kako će, to nije ispravno še vjeti. Nije ispravno se na akšom uči preći. Akšom se mora uči. Eto, duže nekako preći. No, međutim, ovaj, ako se čovjek da se ukoče mu se leđe, tako da se pomire spalo, pa se ne smije. On je počeo i čini, znači više, i onda ulazilo u zabranu. A govorio je Sa'id ibn Zubair, kako bi živio bi šejbe, da je protezio namazu da uzima od nagrade namazu. Ali nije rekao šta da, da kvali namaz. Pa to je razlika. Uzima od nagrade u namazu, ali ga ne kvali. Osnovi namaz je ispravan da se klanja, da se ruke stave ovako i da se stave između koljena. I da sada sa koljenama stisne ovako. To je bilo u prvo vrijeme Islama, potrebno pa to je zabranjeno. Kaže Musa bin Sad, klanjao sam u Bidži Sada, svoga oca. Kaže, pa sam stavio ruke između, tako između koljena. Rekao, stavi svoja svoje vladove na koljena. Kaj pa sam i drugi put tako uradio, ali mi kaže, udavio po rukama i rekao, kaže, da ti nisam zabranio da tako radiš. Sviđa je Buhari i Ustaj. Čim je ta stvar koja je zavljena u Mali, jesu učenja Kur'ana na ruku i na sreždama. Zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, فإني نفيت أقرأ القرآن راكعا وساجدا من je zabranjeno da uči Kur'an dok sam na ruku na seždama. Suneta stvar jeste pružanje opaktica i spuštanje na zemlju. Znači da se podav se spuste na zemlju. Jer je poslanik sa osam rekao, kaže, budite umjeni u svojim srđama i nemojte pružati odakle sa djeci kao što to čini želekom Allah u pas. Sretnije sa stvar koji namazu jeste da se djeće odjeće u namazu. Se zavrde odjeće u namazu. Ili ovako rukavi ili nogavice. Nek uđe, ima odjeću malo dužu, koji zavrne, uvrne i da bude iznad članka. Kaže, ima hadis, koga bježi vam Ebu Dawud u svome sunanu, kome stoji da je poslani sa osam rekao, da je kod Allahu stavate uspili li zar. Allah neće prijeti na ovaj uspili, kako bi spusti oni su ispod članka. Kaže, imam leo i za ovaj hadis da je bilo dostojan po muslimovim kriterijima. A kaže, Ahmed Šafir, da je isto hadis dobro, jer dostan da može proći. Ne će to činiti šta namaz čovjeka koji spusti odjeću ispod članaka. Međutim, ispravno da je hadis daje. Ispravno da je hadis daje, jer u njegovom lancu je nosao da ima Ebu Džafer od stranika Medine za koga je Izumain Jahe ibn Ma'in i drugi kazali da je nepouzdan, mičhul, ne nepouzdan, nego mičhul, nepoznan. Ima nepoznatu geografiju. Pa ispravno da je ovaj hadis slab. Ispravno da je hadis šta? Slab. A međutim, ostaje zabrana šta? Kuka je ovdje ispod člana. Sve se treba izgledati. Ovdje će ne se biti ispod člana kada će. Ovdje će ići iza člana. Zato imaju hadisi koji je dvostisano ukazuje na zapadu toga. Brojni hadisi, poslanika sa Allah sve. Ovo ćemo kasnije nešto spomenuti da budemo govorili o poglavu odjevanja, ali to zabranjeno. I onda neko koji ima što otići zbira da to, to nije u redu, to ona nam se zabranje, pa iz jednog dva upadnje u, u drugo zbro. Ubrzo se zabranje. A to se ne rješava sa makazanom i onda više nemaš problema. Prati što je najbolje. Yes. Kaže da Abbas, poslanik sa ovo sveme naređeno da čini sveđu na sedam dijelova. Govorili smo na kojih sedam dijelova. Zabranjeno je da uvrće kosu i odjeću u namazu. Kosu, kada hoće čovjek da učini sveđu, pa ima duđu kosu, pa mu kosa pada, da znači, će čini sveđu u kosu, kur, bar ovaj digne post, tako da bi činio sa boljim čelom šta, čelom e, seđu na pokosu. To je neisto. Čini seđu na pokosu ne smeta, znači ne treba pomrta se izlazi za pokosu. Dalje, od stvari koje su dobrali reći što sa stvari je Elifa, Elifa, a to je da čovjek raširi noge i da sjeće sa svojom stražicom na zemlju u namazu. Došla je zabrana i poslanika poslanstva koji se vjetio sa cijeljenjem šeitana. A u drugoj sve i sa cijeljenjem psa. Kada pa je došla kada za šestu cijeljenje. Ali para ima ista vrsta. To je stiženje na petama između dvije sežda. Sežda da smo govorili, to može. To je isti naziv, da ne drugo zove se. Pa, ali je ovaj, različita, pa je jedna dozvoljena vrsta, druga šta? Druga je zabranjena. Sredinjesta stvar, da čovjek sjedi na šehu namazu i da se osvoji na jednu ruku. Osvoji na jednu ruku bez kakve potrebe. I onda prenosi, kako bili žebu Davud i drugi, da je poslanik sa osvojem zabranio da čovjek sjedne u namazu i da se osvoji na lijevu ruku. Da se osvoji na lijevu ruku. Ali je to da ih ti da propisi da se smo. Kao što je osvojen u džamiji, čovjek sjedi u džami da se ostavi na lijevu ruku ovako. co, da se ostavi ovako. To je došla zabrana. I došlo u sunene budavu, da je poslanik sa osam je vidio jednoga stava da sjedi u džami i oslonio se. Pa kaže mu, e tečli su dželsete, el magdubi alejhim. I sjediš, kaže, kao što sjede oni na koje se Allah srdio. Pedru, šeha Tani kaže, kad spomenuo i na desnu i na obu, da isto, kaže, nema razlika. Znači, čovjek ne treba Ali da morate biti ljudi kad na drugi, kad se ne, kad kruži noge prema imamu, lice i nazvom, ovako sam svima da naruči. Samo mu jasno stvarno. E, znači, to je pogodno. Ali znači, tu napravio dvije stvari. Prvo što je kružio noge, a drugu stvar što je spalio se naruči. A čovjek koji je bolestan, da sad mi nešto da čini sežbu na to. Zahinja, ona se ne može učiniti sežda nego sedi, pa je sjedinući. Na tom se ne može učiniti sježdu, pa čini sežda kako može pokretom, I sada kada učini sežda nema ništa iz sežda, onda stani se jasno šta i da čini, na primjer, jasno film na, na sto, dođe na sto, čini sežda. I stani ruke, pa na ruke, ovako čini sežda, sežda, pa ne, ne se ne istane. Jer znači stanja, kako može, tako da mu sežda bude dublja od rukua, a neće sad ništa da na to učini srđu. I poslanik je sa osrme vidio jednog ashaba, kako je došao kod imama Kabaranije, sa lancem koji će biti dobar, inša Allah, da je vidio ashaba koji čini srđu na jastup, pa je istrnuo taj jastup. I kao mu kaže, čini srđu i učini čini ovaj, kada je učini srđe dublje od bukuak. Jeste sad stvar koja je zabranjena na namazu, jeste da čovjek počne rukom ispred sebe mjesta gdje će činiti seždu. Vidio ti nešto, pa to potireš rukom da bi šta ti učinio, jer to je zabranjeno, to je zabranjeno potiranje, jer je to, jer je to umanjivanje slušanosti u namazu. I došlo je u hadisu poslanika, to pa od zrme kaže, im tu se fahina, se vahine. Ako već moraš raditi to, ne možeš, na primjer, pa ja šta su li, pa je kamenje, onda kaže te vahide, jedan put samo možeš. Ništa. Olakšno. Da ti jedan put nešto uh, e, očiti pomjeri, a nije dozvoljeno da se to čini više puta. Ako čovjek ostane nešto od kamenja ili od kašine ili trunje na čelu od sežde, neće to misliti u namazu. Neće to misliti u namazu. Kaže, Ebu Sejid Bukhudri, vidio sam poslanika sa ovom sveme da knjiga, sad je druže Buhari i Muslim, i kaže, čini cenzura mjesto gdje zlato, pa sam vidio, kaže, tragove zlata na njegovom čelu. Kaže, Ibn Mesoud, četiri su stvari ružne, i spomenuo toga, da čovjek više ono što mu je na čelu u namazu. Ono što mu je na čelu Oni danas, hvala Allah, klanja u džamijama gdje je čisto, ovaj, nema tih, znači, problema. No, međutim, ako čovjek ponekad klanja u prirodi, to se desi, onda treba paziti, jel, kako, postupaj, ne treba to brisati dok je u namazu. Ima ako čovjek to čini je dvije. Ako čini je dvije, onda je dobro da to makne. Zasvijete stvar koju je spomenuo autor jeste da čovjek prvo spusti koljeno prije ruku. A međutim, mi se baš ovdje nećemo složiti s autorom, zato što dogodili smo da je čovjek kamara imao telefa, koji je rekao i ovo i ovo i većina to vreme zastupno i hadijski ukazuje na to, mi kažemo slabije mišljenje, a nećemo kazi da je zabranjeno. To je zaučio sa hadijicom, se traži kada ne upadaš ni sežbu, neka prvo, neka ne upadaš šta djel, znači neka prvo spustiš šta? Ruke, a onda koljena, kada ga spustiš koljena, pa onda ruke oponašaš koga? Djelo, to je zabranjeno. To je jasno, međutim, i drugi hadis koji ukazuje da će se prvo spustiš šta? Koljena, iako su slabi, no međutim, kažemo, onda to ulazi u klub žena. Pitanja razilaženja, a nećemo kao da se čovjek koji počini da je učinio šta? Zabranju stvari. Osim Allahu, kada je čovjek bio učinjen da su hadisi, to tome je pitanje stvari, a on čini opis raznih pojma i onda je to druga stvar. Pokazivanje rukama u namazu, kada čovjek predaje selam, i to je došlo kako došlo u hadisu Džabu i Muslimo je da su ashabi pokazivali svojim rukama u namazu, da bi ti davali selam, kazali ovako, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, pokazali jedan na drugoga, Pa je rekao poslanik sa Osama šta vam je, ako mirate svoje ruke i mratite svojim rukama kao da su nekoli konja, nemirni, smireni i zuđe u namazu. I dakle, ponekad se mogu vidjeti, možda se mogu vidjeti, ako vidite bolje vam je, da su poneki pisali ove, ovaj hadis i pašli ga u džanijama, da se nekoli zuđe u namazu. Hadis za ovo matananje rukama u namazu, ovaj da je to došlo, hadis kod muslima zadana. Je subhanallah. Imam Bukharija kad je spomenuo ovaj hadis, u svome, u svome tomu žuđu rastanje ljudi, kaže ovako, i ko uzme ovaj hadis za dokaz, da se ruka ne mogu zizeti u namazu, on ima, kaže, ništa sredi sa šarijetskim znanjem. On je opritan šarijetskim znanjem. Jer je ovaj hadis došao, prije njega je hadis došao koji kaže, ovaj, da su pobedivali. Onda došao hadis koji kaže kao da su prepovi konja, čuvi na stiku zašto si uzeo drugi hadis koji nisi uzeo prvi koji se rošava, zašto je to poslanik pa o tome šta? Rekao, druga stvar. Jer kod maše ovako, ovako rekom ili maše ovako? Kako maše? Pa znači sa strane ovaj, logike, kako ti se može biti argument? Jer oni su pohladivali, pa kaže šta vam je, šta? Ti su znači pohladivali, ljudima, ljudi, Allah kaže u Kur'anu, teško se klanjačima, vojnu nudu sam mi. I taj to nisi ti žanje. Došao je hadis koji kaže, mi smo pokazivali jedan na drugog, kada pa smo predavali sam. Kako kaže hadis? Uvijeska predaj, jedna druga kaže, pa je, kaže, pa nam je kao poslanik na osrame, šta vam je pa mlatite rukama u namazu, pa on... Znači, prvi je prva je prva pojasa, kako način, A pa sada je rukama, da je to po salamu, a da je prelog se na ruku i sa načinu sa rukujem, se nizaj ne sveći redan. Pa je to uzimanje znači čega? Jedno od dijela hadisa je znači to je svojstvo na otara. Svojstvo na otara je uzmanje jedan hadis, či da se zakači zemlje, da je samo ide po njegu. Zbogno da ići ima li drugi argumenta koji su isto i se im nešto govorili. Da se pomire i argumentira da se ide sa konačnim rezultatom. Dalje, preticanje imama, druga stvar koja je zabranjena na mazu, je preticanje imama. I rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam, kad isu Boga bliže u spasu muslim, da neko se od vas ne boji da ako preticanje imama u namazu, da će mu Allah učiniti njegovu glavu, bagajućom glavom. Došli su i drugi hadisi koji ukazuju na ovaj smisla, na zabranu, pa je došlo u hadisu koga bilježi imam Zezar, Tabarani, sa drugim lancem prenosi lancem, kako kaže imam al-Haytim i sve međer nećemo znači zavaj a je Resulullah s.a.v. rekao onaj ko diže ispusta glavu prije imama kaže njegova glava je u, u šeitanskoj ulici njegova kita kako ova ulici je u šeitanskoj ulici jer ashabi nisu pitali kod to nikako o crve Allah Znači, tačka zove, ono jedan rukni, rukni, pa bi on nakon, nakon njega kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je koga bliže od bezar, koji je dostoja. Kad ustanete da klanjate, nemojte pretjeći vašeg imama sa rukom i sa, sa, rukom i sa seždama, već neka on vas pretjeće. I drugi hadisi koji ukazuju znači na, na pogledu, na pogledu ovog postupka. Spomnije jednu hađa, znači moja, jednu priču, od jednog od muhadisa da je išao tražiti znanje Pa je došao do jednog šeha, koji je bio poznat, on je pričao dugo hadisa, ovaj je pisao, no međutim uvijek mu je pričao iza zastava. Nikada nije vidio svoga šeha, ovaj je pričao, ovaj a pisao ovaj tiše. Pa kada je vidio šeha, da je ovaj učenik, ovaj, odbiljan, žestok, zagrijan, da, da, jednog dana divao je u zavisu. Da je vidio da taj šeha, ovaj hadis, ima magarić u glavu, Pa mu je pitao, znaš što je napravio? Pa ne znam. Kaže, ja sam sve slušao hadis od poslanika za otvoreme da on ko diže glavu tije imama, da će mu Allah otvoriti glavu šta? Markaću. Nisam mogu povjerati da se to može desiti. U duši kad je nisam povjerao taj hadis da se tako nešto može desiti. Kaže, pa pogledat će ime Allah se vaj sara. Ovo je pomenut za hađo, jel vas i uh, Ovo je priča sam spomenuo, e, imam se tijelo što me dobro bi dajeo ni hajer, da je Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi tamo pored Sa'id ibn Musayyiba. Pa je pitao imama, ko pa je rekao Sa'id nakon namaza, kaže ti kretim će jedan, ti koji si predjerio ugovor, ti koji svašta mu izgovorio. A onda nije bio šta? namjesnik Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Tirkaki, poznati nepravednik, njemu da Allah ono što je zaslužio, koji je ubio Abdullah ibn Zubeda, ovaj, iako je tada još uvijek namjesnik, pa je otišao u Šam, pa je dobio se kuže, vratio se u Medinu, pa je ušao nakon što ubija ubio Abdullah ibn Zubeda. Ušao u džaviju, sa Ibn Musebi sjedi drži predavanje. Iako je jedan ljudi, Ali ti šao kaže, jesi ti kaže ono što ti mene rekao? Da. Da, krademo za mali, da sam uvjerio i da sam, da sam, kaže, ja sam, ja sam, uvjerio sam, rukom, ja sam, kaže, rekao sam ti. A oni svi stali lijepce, krv se zaledila u žilama, i u koje je sad hađač? Ja sam, kaže, ja sam sve rekao. Kaže, da te Allah nagradi. Kaže, uvijek kad stanemo na vas, ti se sve riječi, kaže, i sada kaže, oto da je mama, nisam više prvi pa je samo tako. A je uzeo znači nasihat od sreća. U svakom slučaju, pristanje imamo u namazu, ili riječima, ili dijelom, je ovaj, a, opasno što je opasnije pristanje ovaj, a, dijelom i pokretima. I ovdje autor stavio ovu stvar pod zabranu, a nije pod ono što kaj i šta. Nama, dobro. Ako je četek imama, da pači tim tekbirom. Ili sa salamom. I to ljudi u zabranu ili da je namaz pokaran. On je počeo svoj namaz. počeo namaz prije imama. Pa mi znači ova slika se mogu po, po većinu u mene. Po većinu u mene četek koji uđe u namaz prije imama. Ili završi prije imama, on je pokaran namaz. Suprotno mišljenju, ova šokranja koji kaže nikako kaže on ima namaz, dobije se imamo, a ima argumenta koji kaže da to ispravno da se to pravi namaz. Svako sve ovdje je šta da sam sviče nam e, imama sa rukuom i srždama i drugim pokretima, da je za njih sve ovdje u tome. A 23. Znači, stvar koja je zabranjena na namazu jeste a, namaz obranje namaza kada je postavljena hrana i kada čovjeka pritiče jedna od dvije zološke potrebe jer rekao poslanik sa sebe, la salatu bi hadal ta'am, wala wa huwa wala wa huwa za'i'uhu rahmatan. Nema namaza kada je postavljena hrana, kada je postavljen otok i nema namaza kada je čovjek, znači svi su jednom od dvije fiziološke potrebe. Pa to znači prvo koji su potrebu bilo da jede ili da je fiziološku potrebu potom, a, potom onda pristupa namazu. Ovo su znači stvari koje je spomenuo autor, da su zabranjenu pues, namazu, a nakon toga nam one stvari koje kvare namaz, knjige, manje, nakon ćemo govoriti la la